Yəni xatırladım qardaşlar, daim yəni xatırlanası və vacib olan məsələlərdən biri, hansı ki, vallahi bu gün ən unudulan məsələlərdəndir. Bu gün ən unudulan məsələlərdən yəni Allah Taala'nın bizlərə verdiyi əmin amanlıq nemətidir. Allah Taala'nın bizlərə verdiyi əmin amanlıq neməti. Allah Taala İbrahim əleyhissalam haqqında buyurur ki: "Və izqala İbrahimu Rabbi cəal hada baladan aminan varzuq əhləhu minəs-səmarat." O zaman İbrahim əleyhissalam buyurdu ki, Ya Rabbim, bizim bu ölkəni əminamanlıq et və onun əhlinə bol-bol neymətlər ver. Alimlər deyir ki, İbrahim əleyhissalam bol-bol neymətlərdən qabaq əminamanlıq istədi. Rabbi cəal həzə bələdə əminən. Sonra deyir, varzuq əhləhu minə səmarat. Birinci əminamanlıq istəyir. Vallahi o yerdə ki, əminamanlıq yoxdur, artıq o həyat, o yer fəsadlaşacaq. O yer mütləq fəsadlaşılmalıdır. Yəni indi indiki vaxtda ən böyük nemətlərdən biri insanın əmin aman olmasıdır öz həyatında. Öz həyatında əmin aman olmasıdır. Yəni insan rahat namaz qıla bilir, rahat şahadətini deyir, rahat namaz qılır, rahat zəkatını verir. Yəni kim mane olur sənə gəlib zəkatı çıxartmağa qoymur? Mane olan var qardaşlar? Yoxdur. Kim mane olur sənə? Ramazan ayını tuta bilmirsən oruc. Mane olan var? Yoxdur. Əksinə şərait düzəldənlər var. Kim mane olur sənə? Həcc edə bilmirsən. İmkanı var həcc edirsən, heç kim mane olmur sənə. Yəni bu dövlət ona görə İslamın 5 şərtini icra olunur deyə, yəni elhamdülillah yəni, bizdə əminamanlıqdır. Kim ki başqa şeylər axtarır, kim ki başqa şeylər axtarır, yəni ə, e, əminamanlığın əksini nəsə görübsə, nəsə tapırsa, o artıq yəni, həlak olan insandır. Ona görə e, Allah Teala bu nemət barəsində soruşacaq bizdən, qardaşlar. Bu nemət barəsində soruşulacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, <clears throat> Mən asbəhə minkum fi sirbihi əminən kim öz yaşayışında, yəni öz həyatında sabahlayarsa və əmin olaraq sabahlayarsa, əv muafən fi cəsədihi və ya cəsədində, yəni sabahlayıb artıq sağlamdır. Və indəhu qutu yevmihi və sabahlayıb həmin günlük yeməyi var. Kim bu cür olarsa, kim bu sabahla sabahlayarsa deyir, fəkənnəmə hizət ləhud dünya. Sanki ona bütün dünya verilmişdir. Sanki ona bütün dünya verilmiş. Yəni, bu hədis bizə öyrədir, qardaşlar. Yəni, kim ki sabahlayanda yaşayışından əmin olarsa, kim səhər-səhər qalxanda övladı, evi, ailəsi barəsində sıxıntıdadır. Heç kim, əminik hamımız. Yəni kim səhər-səhər qalxanda onu səhər günlük yeməyi olmur. Vallahi içimizdən eləmiz var ki, həftəlik var. İçimizdən eləmiz var ki, illik ərzağı hazırdır. Yəni bu əslində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimdə bu olarsa artıq elə bir bütün dünya nemətləri verilmişdi ona. Və ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən la yəşkurin-nas la yəşkurillah." Allah Taala şükür etməyən Daha doğrusu insanlara şükür etməyən Allah Taala şükür etməz. Yəni baxın, yəni 50 il bundan qabaqki olan yaşayışa 60-70 il. Vallahi, yəni indi nə qədər sərvətlər, nə qədər nemətlər Allah Taala bizim ölkəyə verib. Nə qədər ölkələr var ki, yəni bizim e, yəni bizdə olan sərvətlər, bizdə olan nemətlərdən qafildirlər və arzusundadılar. Və Allah Taala bizə bunu istəmədən verib. Hər birimiz şahid. Kim danırsa o insan nankordur. Kim danırsa o insan nankordur. Bizdə hər cür nemətlər verib. Lakin kimdir bu nemətlərə səbəb qardaşlar? Səbəb. Dövlətimizdir. Səbəb. Verən Allahdır. Səbəb dövlətimizdir, hakimimizdir. Əslində. Səbəb dövlətimizdir, hakimimizdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim sizə bir yaxşılıq edərsə, onun yaxşılığının əvəzini verin. فَاِنْ لَمْ تَجِدُ مَا تُكَافِعُونَهُ Əvəz verəcək bir şey tapmasaz, neyinir deyir onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? فَالْوِثْنِ عَلَيْهِ Dua edin deyir onun üçün. فَدْعُوا لَهُ deyir, dua edin onun üçün. Kim belə edərsə deyir artıq, əvəzini vermiş olar deyir. Yəni bu bizə sunna ilə öyrənilib ki, kim sənə yaxşılıq edirsə, sən onun yaxşılığın əvəzini ödəməlisən ona. Hətta əvəzini əvəz-əvəz verə bilməsən belə, sən onun üçün dua eləməlisən. Yəni bu qədər yaxşılıqların bizə gəlməsinə səbəb e, e, dövlətimizdir qardaşlar. O insanlar da hansı ki ediblər. Yəni hansı ki səbəbdirlər buna. Ona görə insan yəni aqil olmalıdır. Yəni bu heç də yaltaqlıq deyil. Yəni bu heç kimə yaltaqlanmaq deyil. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisini icra eləməkdir. Şeyxlərdə bir danışır deyir, Şeyx İbn Baz rahimehullah Samolyotda olanda biri tanıyır orada onu. Şeyxi tanıyır və çıxardır şeyxinə hədiyyə verir sevindiyindən. Nəsə, yəni, hədiyə verib. Və Şeyxin də Rahim ola kör, heç nəyi olmur. Heç nəyi. Və yanında şagirdlərindən qoluna saadını alıb verir ona. Saadını. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisini icra edirdi. Kimsə bir yaxşılıq edərsə, yəni hədiyyəni hədiyyəni vermək sünnədir. Yəni kimsə hədiyyə e, eləyirsə, onu hədiyyəni hədiyyə ilə qarşılamaq. Yəni o icra edirdi. Yəni sünnəni icra eləmək yataqlıq sayılmır əslində. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanlara təşəkkür etməyən Allah Taala təşəkkür etməyəcək. Başqa isə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aza şükür etmə çox etməyəcək deyir. Yəni az əlindədir. Lap bu azdır bizim üçün misal üçün. Nemət. Hansımız qardaşlar gecə hansımız misal üçün maşını işləyə vəziyyətdə qoyub gedəndə narahat oluruq. Əminamanlıq sayılmır. Əminamanlıqdır. Hansımız bəsaqqaldan və isballa şəhərə çıxanda narahat oluruq. Həmin amanlıqdır. Hansımız gecə yatanda narahat hissini atırıq. Bu əminəmanlıqdır, qardaşlar. Əminəmanlıq başqa cür olmur. Əminəmanlığı Allah Taala nəsib edib, lakin səbəb olan insanlar var. Və bəzi insanlar görürsən Allah Taala İsrail əslamsını belə danışanda elə bilirlər ki, yaltaqlıqdır. Yaltaqlıq deyil, qardaşlar. Bu əslində sünnəni tətbiq eləməkdir. Kim minnası olmayaraq yaxşılığa səbəb olubsa, sən onun mükafatını yaxşılıqla verməlisən. Verə bilmirsənsə, fə illəm təcidu öyrədi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm. Tapmasaz, fəl yüthnə aleyhi. Fəd'u ləhu deyir. Dua edin onun üçün. Və misal üçün, o verilən şey zikr elə, xatırla. Gizlətmək küfürdür, zikr etmək nemətdir. Ona görə Allah Teala Buyurur ki, ayəsində Allah Taala nemətlərini zikr edin, xatırlayın. Və insan bəzi miskinlər, miskin insanlar Allah Taala nemətlərini xatırlamaq əvəzinə pis-pis əməlləri e, e, e, xatırlayırlar. Görmürsənmi filan yerdə filan şey edirlər, filan yerdə filan şey edirlər. 100 dənə yaxşılığı qoyub 2 dənə pisliyini danışır. İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki, rahimehullah, vacibun aleyyə, vacib deyir. Mənim üzərimə deyir, sultan üçün sultan üçün tovfiq, müvəffəqiyyət istəmək mənim üzərimə vacibdir deyir. Vacibdir deyir. Vacibun aleyh vallahi. İmam Əhmədin vaxtında ola hakim muhtaç elə etiqadındaydı. Kimsə deyə bilməz ki, yüzə yüz mömin olsun ki, mən ona itaat edeyim. İmam Əhmədi salırdı zindana. Vururdu, döyürdü, söyürdü. Etmədiyi zülümlər qalmamışdı. Rahiməhullah bununla yanaşı deyirdi ki, fəvacibun aleyyə mənim üzərimə vacibdir ki, sultan üçün dua eləyim. Vacib sayırdı. Ona görə sələflərdən deyən var ki, kim ki hakim üçün dua eləmir, xavaricdir. Dua eləmir. Oturmusan, dua eləmirsən evdə. Xavaricdir. Çünki Allah təbaraka və teala və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə baxanda görürük ki, Allah təala əmr edib bizə ki, hakim üçün dua eləyək. Hakim üçün dua eləmək. Ona görə ə, e, İmam Bərbəhari Rahimullah buyurur, kim ki görsən ki, o kişi ki hakim lehinə dua eləyir, bilir ki, sünnə əhlidir. Sünnədir, əhl-i sünnədir bu adam. Bilir ki, kimi ki görsən ki, əleyhinə dua eləyir, bilir ki, hava əhlidir. Sahibu hava. Yəni, hava əhlidir, insan hakim əleyhinə e, yəni, dua eləyir Allahdan. Onun üçün insan bəzən görürsən, yenə qeyd edəm qardaşlar, bəzi miskinlər yəni, elə başa düşürlər ki, bu yaltaqlıqdır. Bu yaltaqlıq deyil. Sünnədə 50-yə yaxın hədis var. 50-yə yaxın hədis bu babda hakimə itaat eləmək haqqında çıxmamaq haqqında. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrədib ki, sizə zülm etsə, sizi vursa, sizi döysə, sizin malınızı əlin bizə edirlər elə, etmirlər heç elə. Heç kim bəsən evdə malını əlindən almır. Hətta bu olsa belə deyib ki, mitinq elə, çıx, yox deyib fəlyasbir. Səbr elə deyib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Əlacını öyrədib bizə. Başqa yol qoymayıb bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə bu çox mühümdür qardaşlar. Yəni bunu qeyd edirəm ki, yəni bu mütləq bizdə eytiqat kimi əkilməlidir. Eytiqat kimi, dirək kimi öyrənməliyik bunu. Yəni, dirək qayda kimi öyrənməliyik ki, yəni insan heç vaxtı nankörlük etməməlidir. Allah Teala əminamallıq neməti haqqında soruşacaq bizdən. Allah Teala əminamallıq neməti haqqında soruşacaq.